fui de escrever cartas nem de mandar flores. Eu que já tive em minha vida milhões de amores. É a primeira vez que eu não sinto meus pés no chão. Fiquei perdido quando vi o seu olhar no meu. Quase que fiquei louco querendo um beijo seu. Senti dentro do peito bater forte o coração. Mas era cedo pra me declarar. Fiquei com medo de você duvidar. No outro dia tive a sorte e te encontrei de novo. Falei desse amor que é lindo, mas é perigoso. Quando se ama alguém que não quer se apaixonar. vida era eu. Então te dei um beijo, fiz você acreditar que eu nasci pra te amar. Mas era cedo pra me declarar. Fiquei com dia tive a sorte e te encontrei. Quando se ama alguém que não quer se apaixonar. Mas em você sorrindo e o medo desapareceu. Notei que o amor da sua vida. gente! Boa noite, moçada! Boa noite, Palma! Galera, vocês não fazem ideia da felicidade que a gente está de estar tá gravando aqui na nossa cidade, no nosso estado. Isso pra gente é a realização de um sonho. Hoje está passando um filme na nossa cabeça. Pra quem não sabe, em 2007, nós estivemos nesse mesmo lugar aqui no Espaço Cultural e gravamos o nosso primeiro CD e tinha 300 pessoas aqui na frente que eu sabia contar quem era. E no camarim, antes de subir pro palco naquele dia. A gente morreu de chorar, gente. Vocês não têm ideia. A não. gente chorou bastante, assim como a gente já chorou ali atrás. E eu falei, Deus vai me abençoar um dia e eu vou chegar no espaço cultural e vai estar tá lotado do jeito que está aqui hoje. Obrigado mesmo, gente. Vocês não têm ideia do que é, meu irmão tá sentindo aqui em cima. Obrigado, palmas. Difícil não se emocionar, viu? Vamos chegar de choradeira e vamos cantar, não é verdade? embora então.